Juntzig nuk'asbari qhak'ush Juntzig nuk'asbari qhap'anopal Juntzig nuk'asbari qhach'abal Tikuluhu malek rutil ibech qach'alal Nikara ibech yalanta tik'ases rup'anun rik'aslem kaso japon chiwe jun rutzijonem rikakchikel cholchi parwi riqach'abel riqab'anopal rikakaslem, rojo kakchikela. Hakare chapel rimaya kakchikel panobar. jun rusamaj rikak chikelcholchi patalutzij binkojeña usna usnatij molo ichak, kinik keshu alanch rashpoj ichaj xkoya choqani maikoj lonojelarek ochik'ij yatij pajojun ch'ajyawa'in richinkeri nabilih avirat choqa riabar keri ixkoj choqa ixlaxnik mantamestaj natij awaq'om richin uya abuchoqa' Este es un mensaje de Caritas de Guatemala, Pastoral Social Diocesana y Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. La Utiwich Kachalal. Hanela ne kamatioshik chiveru marishko pamre hakareru Maya mayaka chiquel banobal. Lejon si honemre ni capun y viking rishro no helmur, grichinka, jantape jantape, njakusaj, di cachapulori cabanobal. Tocachive, hakarejon samar no buri chiquel cholchi, babe chupamre talutsigre. Janila ni camatiosich chiverish, lumarish copequiquín, ronogelmur, chocanicamatiosich chere, rejuni maluch talutzigre. Rumaka jantape jantape nuyak ichike, lichiños cojebabe juntigramaj, lichinquirillos tijón ibquindish, lichinquirillos tijón vi ricachapul, choca, junca etakna oj parubi ricabanopal, lijumulre, janilaka, en eh, cajoyos Kachipil, junca chibil, junca chibileri, jantapeca, yalan nitzan, yalan kikot, yalan chapachique takna oj, peparojolón. rubi babesti kojejikin dichinka nu achike achique rupanon achike ntajinchire bakami kichqarijon ka ichi kitaqna'oj rinqajo nqetamaj achike ntajin retamarja chupan riruk'aslim ojerchik mapetenejtarja babejikin rumari xqab'ij chire chi rejun mulare tuqak'aqik'in xexemajanin noqata roqetaman chirja npey Kok acin peri, sesen koyo hapo, melhach aning noka. Achken arban gino punche, por hach aning chaning chaning noka. kachala choka, chulchi hak ariri molah, nupung kachi, nutung rikachapur. Rishi wetamanchi pahalaho taktinamit, halaho kachapul Kore mahonam tanggabih bicheri takcih. Kore mhalatih tihoba. Por ere, basta. Dere jun ni maluk si panik. Ere yalang Jeb eler chin tarojo que tamaja poja la hoj takzig. Lichin jalajoj. Tzin jab ichre. Jun tiguachinak, Rere, los yohtikirsen que tamah Bin kayak haiku ishtikiri kachapuil. Choka, haiku tuh kachiveti wanahuni maluk util. Manikan katzapijri kanaoj, katzapijri kajolom. Kore, En enqab'ij ah jalan ch'ap'ilien jalari kaqchikel kanpaqitzij oan ok'aren kib'ij jalan ch'ap'ilien jak'alak ochin kusiy xab'akuchitana la qach'ap'il k'ij rub'anikil rb'anompe maqamak taroj kankelak'a konojel rich'ap'il lek'ochwich ri qater wach'ulef njalatij tijub'a konojel chapul. rumari chupam re jun q'ij re nink'utuj hun ni nimalij util. richinka Jantape, Jantape, Jacusa Ricachapuil, Choca, Ticayares, Calemri, Kichapuil, Ricachalar. Ah, choca, Chocayan y Humbats, un coyoj napo. Humbats, Catampe, Tanautil. Catampe. Tejonel, Tejonel, Tejonel. Otra vez, Tejonel. Yin, Shipeba Cami, Richin, no bajo Navajo, Yoxijo, que quiero, Main, Cobave, Tejonel, Tejonel. Bacami, Niñapo, Jone, Balaj, Rotel que wech con ojel, con ojel, con ojel, de buena y copia de chupan. Ri junta lo tigre, ja. Tijoner, que shirino y majón, en sijoch chave, tijoner, tijoner. Utri Charlie, achkena bajón a chue, de hun igre. Charlie, em, eh, napiel napiel kokachi eh, niñapo utzapetik, matio shatokakikin, rat, uh, latq'uwa b'iq'iroj richin yatzijunj p'ama ah, tioxaj peqik'in choqa lat achkaj b'anon re jun ka'itaq q'ij re tatzijunj riri nab'yel k'ari nqak'tuj chabe achke ri na'oj achke ri ak'amon pechqe re jun q'ij re nawajoj tijonel yin bakami yin yin yin itajin chire jalajoj taq tijonek tijonel yinen tijojwi chi ibekere eh, patak pataqa бодох динамит үчин ямбилдад нан апчокин итихомби рихэн гихоч мучин халахо халахо токна ах чока эй канахтал чивачоч ричин нинтихохви эркин халахочек так э, эна ах ринин бахоин ричин тахон ихваве нин кусахта тихонел тихонел нумаро нохалорин катамах катичхэ бага каслем харири шиметамах jare cari ni bajo inchuca ni vieja pochiveris. Lo nojel caro nojel y chuchi de cater huachulef en catzin. Lo chuca cochin catamar cochin catijoqui machacheta yoscanajcan el quijuna ah ja le dicen batamajan kira tijonel tijonel. Bruma en eh, shintrut shabir hun ichupam hun atzijonim. Ja, ha, Ja, chayin Ut cota Chick chek patijonikri chikri chiquel chulchi. Po, inkoki king ritat. Jantapeka nintijojvi. ¡Ja! Matios ri, Charlie Jumpats. Rat, Charlie. Eh, chupamle jun ijre a chiquieta cari navajón a pichqueroj parvir y a ri a samaja banompe. ve o junti a samaja banompe que takriri manavajota nabij. Navajo o manavajota nabij, chque A ma choj abebanca. jonel, y majón y me basta, ya ser mamá janin cachoj, taxti cachoj rijon usamaj, estin dijpe chiverish, carica, estin cota pochcachivuch, ya lleva camicho ca, ginin bajo, richitarish, jantapeca, jantape jantape ni kusajri calchabuel, rumare calchabuel canu buen, richin maj este kun, dikina ojri catit ca mamá, erkere calchabuel, sticacachat este cachque, ricalcual, ricamial. ¡Ja! Iris amachta hinchure para ubichcarete jonel sejonel. Po majaní, majaní, y calta guyo verte jonel sejonel. Taxticachach, stin bich Pechavi. Utzka charli jun bats Mateo Shrir ya tajin chre jun ka Kri. Bakamika, Egin ni bajon kutuk chavechi jote kakasha jun ka etak ohom kichkari jun rutzijor. Tash kostolin peyoch tijun jubachik al kingrak. ¡Ja, Хохотхага шахан похон. Яни махаон ахон эрт кичинги ах палтрок. Харита япэти хонэл цэхонэл. Уцка чали хүн бац харишт гая апотхаг ашахка хүн кибиш ри ах бац рок. berhimpah Rumah ini dicawe Mangut tanah bengkela Ups kape wiki Cila panu dinamit Hebes popo Katam pekere Niña chawe Honots na oh Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Allá donde nací, una belleza encontré, la frecuento visitar, se esconde en el temazcal. a su actuación. Lo ideal es compartir lo grande de mi amor. Chulita linda, ven hacia acá, que yo te daré todo mi amor. la Uta wechtat o herchik mangatnut etonta. Utz matios. Riamial yahualcual ri, jebelchik yecho. Ja, jebelchik yecho pakashlan. Achkeru ma pakashlan. Rumala kachapul shastikum ka pajun kai e oshita juna. Magnanojik keri, rumala kachap el janila jebel. Nikem ka romaik owinakiri man yechonta chik kikindria kuala pakachapel. Ekachikela rikashel, chikela rikajotay. Kukumaj yayakatej richin yebe pasamaj. Yesamer chucherilo olejkij, koren kikulhab. Jantapen nikichajij rikitikon, richin jebel yeel, richin roj, konikatij ronojel tajkij. Ritikonel korej jalem. Ritikonel nim ritikonel Nimrukaslem. rukaslem. Tak yojelokon pakaibel, tikatojo parupeyal Romak isa majri nikiben richin perikitikon jare jurutzig nuyachihue rikak chiquel cholchi. Ekak chiquel la arica sheel, ekak chiquel la arica jotay. Janila Matios chiveca un marisco pe avekik en chupamri calcijonem rejun kigre, kojik in rejun bat. choka ngakotuj util chive. Cojicanojpa, guachbujte panajone malos util de a Kariri Facebook. Ichiriros no no viri Comunidad Lingüística Cachiquel. Bade, Chupamri Huachuj, Rishistikir Niyakan Junkai Naoj, Richinkaroj, kasol apo Ave. Core, Kona Ojri Niwajorish, Richintan Casol ve? Viroh Maquetamanta, jacotujo Kitakri, jacotujo utilchke, Tata, Nana, Richintan. nki sorperi na ochchiqi rumari janilak'an qak'awamaqchibe rumaq choqaqa tz'aton chi ek'ijchik Niki ya po hunka iki na oj janilamatyos chibe ruma niyakan rina'oj pawach wuj makamik'ayojtzijol k'iricharli junp'atz rimiermax xuyatachik eh, eh, ramaj richinta nutzijoj chqej eb'el achiken tajin up'äj ri e junp'atz wakami Rajashu vieja chkechi tajin no un jalajo janaog tajin enu tijojri kikirita tanana. Po bakami hakdu hapochreri hun bats. Achkek ari kan nawatamaj kikin ritata rinana tabanani malej utzil hun bats. Jate jonel se jonel. Yin yin y tajin nin betamaja lajoj taknaog huna ojri hakari ripisha. Hun pisha hakari hun sijin kiyari tata. inanachke, chocanqui yachke tigre eh tzijri, gibij, pues, usna bengre, ruma, jaririn cajori catit jamamá, kori yashen gibijchke, manita BANALALA, la, pues, pochoca, cojorushe el, conojere tacna ojrin QUE pechke, achal lleva cami, y tajín y tijón que rinana pa que vi, ripisha, Lipisha, eh, Hakarijo ni malak si panik, y ni kia kan chikerok pa kakaslem. Roman katzin chique... Shabal chikerich, Shabal chikeramach, para nojel kakaslem, katzin lipisha. Romari, chuka... ni bajota ni vieja pocheve, chiteyarech kalem lipisha, romari pisha, rish, eh, ishtikirka, ni sola pojunka llevar pa kakaslem, choka, Rumach qari pisha qatamanchi kiyari winaqi ri anmaqchik Rat wakami tabih pechueta bana huni malahutzil Achkeri pishari abetamanchik Achkeri pishari kikutunchawich Shahunka ichqa ruma wakami laqaramaj nk'isian apon rumarin qajo richingrat nab'ij kanchiqej junka itaq pisha honel, jonel honel. die sari, die kan ski bicht zweren, maar toch zin op, hong. Zo maar jing, nog heel in het vang. Kom, ik, zo niet de kachel, ka eeuw in de kerry het zich hong. Ka eeuw in de kerry, in de maak, in de kerry. Gaar is gebicht zweren, maar niet ik kachel, dat we in in de maak. Jing, man kasta zweren, als ik er maar kerry is gebicht. Ka Achkel matat, achkel mama y festa impa, ki chiquico jorla que huyen aquila. Chiqui big peri tatar y nana chue. Mirate a ash, pa cajal reje, lo no ka, na cuaj el chiquiwich. Reje, ko uchuk ki kwan, kore uts, kore man utsta. Lo na mole el rat. Mi mangusta utsta hon abil, rikoch ki Rumakari, bakami, eh, cochi yetzijón, ritata ajik ingre acualar, lonojerina ojre, ojer petenuk, ma bakami tan katsuk. Chuka bakami ni majón, napita chhun pisha chjeta banani mal hutzil, charli humbat, tabana hutzil. Jate jonel, tijonel, rejunchek pisha esquibir chuero mayin, cayenticorna, jacari, tanimaj, rutzijri, ateata teche, chachue. Achke chayinchke. Ah, rumashi. Ятад одоо энэ магчик. Я кичик хунаач авчраад садгаратко ор аятахин навет амах эрхэкэ таманчик. Румари хантапета квах рим кибирчаве. Хакарири хончик пиша биш кибирчверума. Кицэч качи коре ингэлайне цанг манята бэтал эри онохелерин кибирчве. Ха! Ин ин ин ин нимбахо э ni, ni más que ser de buena que va a cambiar de jonel se jonel. Ah, utri chale con bats. Lich kaya lang kay belo no mak oreta karat manayata rekalem li kitsikri ate atata yakapa kayeva. Kan kiri chuch la kater wach frata betaman bina kwahri kitsik yalang kay belo no pung pakas lem lo ma. Rije she ikoyan chupam li kayeva lari rumari kan koka china betaman rachuka china yare kalem. Magamik a Charlie yo pejo bechik li china kakashahon kakohom. Ka que ah, te te y kichqarihun ka'ita qrutzijon tachqojtol limpeyojtijun huachikavk'irat snabajón ja tijonel tijonel yojpeyan Rikachapul, nutemej rikabanobal, nutemej rikakaslem. Rumari, Nikazuha pachun si rubi Yesilon. Yesilon rushaktak chi. Yesilon rushaktak ayis. Yesilon rushaktak kotir. Taknapon di ruchuari er kikin. Achiketa roma manisilon tariwanima takyatin nohir Yalanta naoj yeiko panujolombre en ihre. Kanta bihchawe. en kutchawech. Cagnilos nukush, rumane koi rumane kakoj, ustapetana, junam kabe Ekarchikelari kasheel, ekarchikela hotay. Ameçli junto a Chumiria be Rukuchumiria a 香吹。שמת המחבץ, שמת המחבץ, ריחום תוכק ובירשתיו. אקום ביריה כוחום, אקום ביריה כוחום, ריחום תוכק. אצ'יקה, אצ'יקה, אצ'יקה, שפן וצ'ינו camín, camín, camín, camín allá abajo. Achique, achique, achique, ya pecherino. tiveka ch'alaru marixkowa abeja kik'inchupam reqa tzijonem tuqa chive tib'anajonemaluj hutsil. koj ikanoj pa wachwuj pa facebook ojchachre richiri rix tib'ana nimaluj utzil tiyakan jonka e itzij chiqe richin k'aroj nqatz'it achke k'ochin qab'in richinta ustan qab'in chire onojeri qasamaj nk'atzin choqa chirix nib'ija'po bi utzoman ustar riqasamaj rumaxaxakirij roj choqan qetamaj mi mahuni bih chawich rochiro nojel ut. Rumari jantapen katsin junka i ina ojris chuka. Tokachi ve rikachikel cholchija kariri molori no samaje rikachapul. Rumari nkatzin chuka richindish ni ya pori itzig. La kamichka kori charli jumpatz rikin. Nakduch charli jumpatz La Charlie va a betamanchi coquiji, calleva lo ave, chuchel, la ishimulef, peja bakamika achketa yatajinrat chire ingrat nap'ünrat to natuabi chuchire yab'il tatzijojb'ach qe tab'an animal utzil ja tejonel tejonel yin yin yin yin eh, betamanchi chuich laqater huachqulef xoqajon nimalej nimayab'il rejon nimayab'il are majanin kiltajon aqon cantajumur nuchupqa lejon yab'il Napon kikin akwala kikirin makwinakir kikin rikateka tata kikin xapachkata naqachalar rumariroq chuqa kochinqatoqi roq qhantapiqa tqakusaq ri xap'onrkin ya richinqa ch'iqqaqa richinkiri inqatoqichuch manik'ayoq el qhantapipa b'ey ruma pab'ey maqatamanta achikiri winaqiri korichri kore rewenake kolche kriya King, biro yoha popo hikin grije nikiyakan riya bilchke Roh, re taka ngatsachi kohon achin hon ishok hon vnekri enatshin kochi yohbea ponuj mani yohelona porkin roma chpalikakik intikir napon riya King, Jaririca igual tejonel tejonel. Chocaro, macamico chin caxan Rima Rerema cantajan pecho cari cayebal cope. Cacuzar él, richin kiri, millojatishin, limpe ojop chocacor, roj en catoqui. Choca, mi coria biljiquín. Manga cachata pochi que chacachec cachalar. Rono jalareco chinica, buen. Et tejonel ¡Ja! ¡Rijunchic! Manuel casi vieje, chuchiri pil. Rumari ya pilere. ¿eh? Jantapec, o oh, a vechus el jatero guacholef. Ese guacamí, su ya peru choca. Rumari, y calvestico ticoel. Rican que te viren a vieje, Charlie Humbat. Rumari, a ti. Chocan majun. Nas vista vi. Hariri ut, choca que chikochi yohkikot kochi yohetz'an kochi katij ichaj kochin katij onojeri jeq'o'b'ül dichinkiri riqach'akul nuril xqaruchoq'a a ronojel riyab'il are' noqa qik'in yohqaparoq'a taq manaq ruchoq'a riqach'akul makamika qach'alax apurirramaj richin yohch'ab'enkan choqani qamatiyoxij chireri chali jump'atz rumax koje qik'in chupam rejuramaj re' Mateos, Mateos Chave, Chale Humbatz, Yatkoyobejabe, Hunchikir. Watzkate, ¡Eh! Jonel, Tijonel, Yin, Nimbajo y Pea Kirat, mul! Yin Nimbajo y Pea Ben Nimbajo, y Tijón Patalotich, Ja, ¡Yo Yo Yo Yochayanchik, Charlie Humbatz, Matios! Rat abetamanchi rat yapeba besha la más rat. Ustaría pero no el mulba ver y kikin. qupe matio xiviqach'alal ri'ajawin k'antanta akanpa ik'aslem yoqch'ochik Honchik mul toqnuwik ak ush huntzik kan nik'asepan ak aslemri nahoj. Babenita neri tzijonem, luchabelri mayak ak chikel panopal, richindik ak chikel cholchi. Nikaraibeh, chishkanektaken hun kai taknaoj pan ik aslem. Janila nikak awamak chiwe, rumashok iwak asak chupamre hun ramakri. Kachalal, ishkoyop eh hun chik ih,